osados pertenece el futuro. Cuando no, puedes, cuando no podemos soñar más, morimos. Así lo dice McGolman y eso es verdad. Benvingudes al primer monográfico de Señores Anarquistas mortes de PAI, el podcast. Avui, com vos vam avançar en l'anterior programa, no vos portem només una biografia, vos portem la història de tota una família estretament vinculada al moviment anarquista. El programa d'avui ens parla d'una genealogia de militants que van viure una vida intensa travessada per l'anel revolucionari. Aquesta família va lluitar per la llibertat, l'horitzontalitat i la justícia social durant dècades. Militaren, com fem nosaltres, per amor, però no sempre reberen el mateix. Com quasi tot en esta vida és millor fer-ho acompanyada de gent a la que estimes, jo, per descomptat, no estic sola davant dels micros. M'acompanyen, com sempre, Carlos, Andrea, L i Alexandre, l'equip complet del Pai Bo, les ments més creatives, les veus més seductores. Com esteu? Uh! -huh! Yeah! Pues así, grabando un domingo, ¿no? El Día del Señor. No seremos atros la juventud del Papa. Desde el CSO al Horta. Jugant en casa, sí. sí la juventud del papo, ja te digo. Pues moltes cosiues han passat des de l'últim pa i jo molt contenta, L, L al aparato, molt contenta d'estar amb vosaltres. Han passat un munt de coses. Ha nascut uh, un sindicat nou, uh, ha nascut un grup de suport, uh, una calçotada ha hagut en l'Ateneu, o sea, moltes cosetes. Alguna del grup e vol dir algo d'este sindicat de llogateres nou que ha nascut en la ciutat? O... Pues sí, que ja era hora, no? <laughs> que el que no anem a fer és firmar la nostra expulsió de la ciutat de València, que el que volem és oferir-li a les llogateres, als llogaters i als llogateris una ferramenta real per a, per a plantar cara al rendisme i per a defensar els nostres drets, així que vos esperem el pròxim divendres 27 de març a les 6 i mitja en la sede d'Atac, en el carrer Palleter número 87, per la propera assemblea llogatera. Toma, vamos a ir. No confondre en el carrer Palleter. Eh? Bueno, i que, i que estigueu al tanto de les mobilitzacions del grup de suport de, de les multades per la vaga del, del 29M que bueno, igual ni a de Pay el podcast que está ahí, o no, mm, no, no sé de qué me hablan, no, pero pasarán cosetes. M. Rajoy, M. Rajoy estuvo. Vuelve, <laughs> churris. El fil conductor del nuestro documental sonor de Wii será... Aurora Molina i Turbe, De la seva mà ens portarà per la història llibertària de l'estat espanyol. Així que, amigues, agafem-nos fort de les mans perquè comença el nostre aquelarre de senyores anarquistes mortes. I una volta més, per contar aquesta vida de pel·lícula, començarem pel principi. Senyores anarquistes mortes. Aurora Molina i Turbe va néixer a Barcelona l'1 d'abril de 1923. El seu nom de naixement realment era Aurora Vidal i Turbe, ja que el seu pare biològic va ser Faustino Vidal, però va morir de tuberculosi quan Aurora tenia només un any. Un temps després, la seva mare, Lola i Turbe Arizcuren, va refer la seva vida sentimental junt amb Juan Manuel Molina Mateo, que va exercir sempre de pare d'Aurora i li va donar el cognom. Aurora tenia uns grans ulls que, en les gravacions que es conserven d'ella ja de major, desprenen una gran serenidad, así como les seues paraules al parlar de la seva infantesa. y es que es va a criar en un ambiente de militancia anarquista, libertad y gran conciencia social. Pasé infancia feliz, en casa tenía lo que teníamos los hijos y compañeros, entonces no teníamos nada. <laughs> Pero jugábamos con las lagartijas, que había ahí un sitio donde estaba, <laughs> lleno de lagartijas. Y quiero decir que sí. Y además, como tenía en casa mis padres, en fin, eh, tenía una infancia diferente a, a los demás. Pero, quieren el seus pares? Juan Manuel Molina y Lola Iturbe. en encara més arrere en el temps. Lola Iturbe Arizcuren va néixer l'1 d'agost de 1902 a Barcelona. Era filla de Micaela Iturbe Arizcuren, que va ser mare soltera, motiu pel qual el seu pare la va tirar de casa quan es va enterar que estava embarassada. Així que Micaela, sola i sense capacitat econòmica per criar a la menuda Lola, la va deixar en mans de la família Vidal, que la cuidaren amb estima – Lola sempre va sentir un gran carinyo pels Vidal, amb qui va passar els primers anys de la seva infantesa al poble valencià de Cerdà. Però, al complir set anys, la seva mare biològica, Micaela, la va reclamar. Havia aconseguit una feina com a treballadora de la llar a casa de Roque Posentí, un xicotet burgès barceloní que li permeté instal·lar-se amb la filla. sí rememora Lola la seva primera infantesa a partir de una visita que va hacer a Cerdà en 1965. Ya nos vamos acercando a Serda. El coche sigue su marcha veloz por la carretera levantina. Luce un sol deslumbrador. El cielo azul tamizado por la gasa del rey del universo, tan pródigo de sus rayos solares en la región de Valencia. Estamos en pleno mes de agosto y hace un calor sofocante. Ligera y gozosa, atraveso la carretera y entro en una callecita que desemboca en la Plaza Mayor. Estoy en el pueblo de mi infancia. Más de 50 años han transcurrido. Miro a mi alrededor. El pueblo es terriblemente el mismo que cuando lo dejé. Ni una casa de más o de menos. En la plaza de la iglesia se encuentra la que fue mi casa. Mi memoria ha guardado un fiel recuerdo de ella. No hay el mínimo cambio en su, en su aspecto exterior. Sí, Sí hay uno. Faltan las macetas de los claveles en las ventanas. Mi casa está cerrada. Hace unos 56 años que la abandoné forzada por el destino, acompañada por una madre nueva, desconocida para mí. Llamé a la puerta y nadie me respondió. Mi casa está cerrada. Tuve el consuelo moral de saber que mi familia adoptiva había sido entusiásticamente adicta a la lucha por la libertad en la Revolución de 1936. Pero toda la familia mis padres, mi hermano Higinio, mis hermanas Amparo y Vicentica, estaba dispersa, desaparecida. Llegó ya el final de la magia de mi infancia, pobre, descuidada, libre, vivida en el seno de una familia sin lazos de sangre, pero no desgraciada porque ignoraba que lejos, en una ciudad desconocida, tenía a mi verdadera madre, que forzada por la miseria, condenada por la moral al uso, se vio en la necesidad de abandonarme recién nacida. Un día cuando tenía siete años, me dijeron que tenía otra madre. Mi verdadera madre de pronto vendría por mí y me llevaría a vivir con ella a Barcelona. Lloraron mis padres adoptivos, lloré yo. Entre llantos y unos fillamegua que desgarraban mi corazón sensible de siete años, partí con una nueva madre, hacia un mundo desconocido, otra vida, vestida de nuevo y calzada con unas alpargatas de las más bonitas, con un cantarillo de loza amarilla que fue mi primer verdadero juguete que no logró calmar mi pena. L'adaptació de la menuda Lola a la ciutat de Barcelona i a la seva nova mare no va ser fàcil, però obtingué el consol de poder accedir a la biblioteca del senyor Posentí, on començà a alimentar la seva inquietament. A l'escola va anar molt poc de temps. De seguida, la necessitat econòmica va fer que començara a treballar com a costurera. Així, prompte despertar la seva consciència política i social i s'afiliar al Sindicat del Vestir de la CNT. Són els anys immediatament posteriors a la vaga general indefinida d'agost de 1917, convocada conjuntament per UGT i CNT a tot l'estat espanyol. Aquesta vaga va fracassar, tot i que es van adherir moltíssims treballadors i treballadores, es va secundar en nombroses localitats i van ser diversos dies de lluita. Però la repressió va ser duríssima. El govern no va cedir absolutament res, no va fer cap concessió, no va escoltar cap demanda. I podríem pensar, per què parlar d'un fracàs? Bé, a mi m'interessen els fracassos. M'interessa i sa cara oculta de la història, perquè en els intents fracassats també podem trobar referents. Els assajos revolucionaris fracassats estan plens d'aprenentatges. El que ens mostra la vaga general de 1917 és que en aquell moment els obrers i les obreres ja tenien una forta consciència de la seva situació, però no es resignaven. També tenien una forta consciència de les ferramentes revolucionàries que tenien al seu abast. El final d'aquesta vaga no va fer de fallir al moviment anarquista, sinó que el reafirmà en la necessitat de la via revolucionària, cosa que es plasmà només dos anys després en la vaga de la canadenca de 1919, convocada aquesta vegada només per la CNT i que després dels aprenentatges de la vaga del 17 sí que va triomfar, aconseguint, així, la jornada laboral de 8 hores. És en la militància, concretament en el grup d'afinitat Germen, on Lola coneix a Faustino Vidal, qui es convertirà en el seu company i pare de la nostra Aurora. Però aquesta relació es va veure truncada per la mort de Faustino en 1924, poc després del naixement de la filla. Un temps després, Lola uneix la seva vida a la de Juan Manuel Molina, que també era membre del grup Germen, a més de destacat militant de la CNT, on era secretari de la Comissió de Relacions Anarquistes. Juan Manuel Molina Mateo, conegut com Juanel, havia nascut en Jumilla el 4 de agosto de 1901. Ell mateix describía la seva vida militant així en una carta privada. Ingresaría a los 15 años en el Centro Obrero Anarcosindicalista de Jumilla y a los 16 corresponsal de prensa libertaria, a los 18 secretario del mismo centro y a los 19 colaborador del Comunista Libertario de Alcoy, que precedió a Redención donde también colaboré, sufriendo ya en esta época el primero de mis 17 encarcelamientos. Por presumir, a los 21 años abandoné mi situación acomodada el día que había de incorporarme a filas. A los 21 en Barcelona, con otros presumidos como yo, organizando una comisión de relaciones anarquistas que tuvo como preliminar una reunión en Montjuic, a la que invitamos y asistieron los más representativos de los anarquistas como Pestaña, Herreros, Rico, Picos, Juan Usón, entre otros. Aquella misma noche quedó definitivamente constituida la Comisión de Relaciones con carácter nacional. Esa fue la comisión con que diversas alternativas mantuvo el movimiento anarquista organizado en España hasta 1927, en que se constituyó la FAI en Valencia. Lola y Juanel van tindre un altre fill, Helenio, que va néixer en 1926. Però la vida familiar va estar marcada, en gran mesura, per la intensa militància de Juanel i per la persecució policial a què el van sotmetre. De fet, durant gran part de la dictadura de Primo de Rivera, la família al complet es va haver d'exiliar a França, on tampoc va parar la militància ni la repressió de l'Estat. Juanel s'uneix a la Federació de Grupos Anarquistes de Lengua Espanyola en França, i als mesos és detingut, empresonat i, posteriorment, expulsat de França. La família queda separada, ell en Brussel·les i Lola i les criatures en París. Lola, al recordar aquella època, ho expressava així. Toda nuestra vida ha sido el imposible afán de armonizar la lucha con un cierto orden en nuestra vida familiar. Van tornar a Barcelona quatre anys després, en 1930, quan Primo de Rivera ja no estava en el poder. I a l'any següent es va proclamar la Segona República. Són anys en què Juanel milita en la FAI i en la redacció del periòdic Tierra i Libertat, a més de treballar en una fàbrica i de constants entrades i eixides de presó. Durant les absències per privació de llibertat de Juanel, Lola era la peça clau, constant per a Aurora i Elenio a més de cuidadora, també, de la seva mare ja major. La casa familiar era lloc de trobada per a reunions anarquistes, a les quals deixaven assistir a la filla i el fill. A més, tant Aurora com el seu germà Helenio rebien classe en l'escola racionalista Natura. Així ho recordava Aurora. Iba a l'escola racionalista. Jo a mi escola, sí. A lado de casa había una escuela de niños, pero era de curas. y, me, yo andaba, salía de casa, a lo mejor era aún de noche en invierno, y tenía que atravesar casi toda Barcelona para ir hasta la escuela de Puchelías. En la escuela nuestra, en la escuela de Puchelías, en la escuela Natura, yo allí no he leído nunca ni a Bakunin, ni a Kropotkin, ni nada, nada más que, eh, por ejemplo, la cosa humana de Tolstoy, los poetas, lo quizás eh, la lectura de Blasco Ibáñez, es decir, gente más bien moderada, más bien liberal, no era ninguna cosa, no era una educación revolucionaria, era una educación más o menos eh, pacifista, eh, antimilitarista, humana y, culta, pero nada más. Joan Puig a quien referís Aurora, era un dels mestres de la Escuela Natura. Era un pedagog que va a desenvolupar el método de la Escuela moderna de Ferrer i Guardia, seguint postulats com educació mixta i laica, independència de l'Estat, observació de la natura, llibertat, horitzontalitat i profund respecte per la infància. L'escola Natura estava situada al mateix edifici que el sindicat Fabril i Textil de la CNT, que era qui la gestionava a través de la seva Comissió de Cultura. Tot en la infància d'Aurora i Elenio era suport mutu i fraternitat. Lola i Juanel van construir junt als companys i companyes llibertàries, un univers propi que travessava totes les relacions familiars, socials i militants. Així descrivia Lola la convivència al seu barri. Del grupo de compañeros y compañeras que habitaron las casas baratas de Horta se podría escribir un libro. Ni la iglesia, que no pudo acabarse de construir, pudo ser habitada por los curas, ni el cuartel por la Guardia Civil. Los habitantes se opusieron y consiguieron sus deseos, viviéndose en aquella barriada sin curas ni guardias. Se hizo la, huelga perpetua de alquileres. Solo se dejaron administrar y funcionar los edificios escolares. El vecindario vivía en completa fraternidad. Las noches de verano, sentados en corros a las puertas de las casas, cantábamos canciones revolucionarias. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amor. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amor. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Esta tierra que es del amor. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amor. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. La riego con mi sudor, la trabajo. compañeros, y estas tierras son del amor, porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado, porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado. Con mi arado abro los sobre la tierra de miseria y de voz. Lola Iturbe també tenia clares conviccions anarquistes i era una activa militant. Va ser oradora en mítings o altres actes semblants i escrivia articles en Tierra i Libertat, baix el pseudònim de Kiralina parlant, quasi sempre, de la situació de les dones, tant en la societat com en les presons com en la militància. Helenio i Aurora recorden així l'èxit de la revista. Entonces se inauguraron las paradas en la Rambla, que no se había hecho, que fue un éxito, yo me acuerdo, un entusiasmo. No, no, no teníamos manos para vender. no teníamos manos todo, eh, el aborto legal, eh, las doce pruebas de la inexistencia eh, de Dios, dinamita cerebral, voceando todo, todos los periódicos y así de gente comprando, porque no nos habían dejado hasta entonces hacerlo. Debía tener 10 años toda Barcelona voceando Tierra y Libertad. Tierra y Libertad, órgano de la Federación Anarquista Ibérica. Pues eso, fue un núcleo de reunión formidable donde sobre todo la de, prensa, de la gente exponía así sus ideas y fue un centro de conexión de mucha gente, Tierra y Libertad. Se estaba haciendo una revolución mental extraordinaria, extraordinaria. Eh, Tierra y Libertad pasó de unos 4.000 ejemplares cuando la cogió mi padre <clears throat> a 20.000, 20.000 en 1934 y 35. Degut a aquest interès de Lola pel paper de la dona en la lluita, quan Lucía Sánchez Saornil, fundadora de Mujeres Libres, va parlar públicament des de les pàgines de Solidaritat Obrera de la hipocresia dels homes anarquistes en el tracte cap a les companyes, Lola li va fer suport des de la seva capçalera Tierra i Libertat. Por fortuna, hay una mujer veraz, no implora, y lanza el yo acuso contra ese ambiente masculino que rara vez se ha preocupado de la emancipación femenina en otros aspectos que no hayan sido la cuestión sexual. Los compañeros, tan radicales en los cafés, en los sindicatos y hasta en los grupos, suelen dejar en la puerta de su casa el ropaje de amantes de la liberación femenina. Es conserven algunas cartes que van a intercambiar Lola y Lucía, donant support y i mutuamente. sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada Amb l'esclat de la Guerra Civil Espanyola, Lola va intensificar la seva producció escrita i va començar a col·laborar en la revista Mujeres Libres. Trobem un primer article seu en el número 6, corresponent a febrer de 1937, titulat Mujeres heroicas, sobre el paper de les dones en la Guerra Civil. Las ramblas barcelonesas se hallan invadidas por grupos de gentes distintas a las de otros amaneceres. Hoy son los hombres y las mujeres del trabajo y de las inquietudes ideológicas los dueños y señores de la calle. Los motores de los aviones ronronean sobre nuestras cabezas. El ruido seco y continuado de las ametralladoras se oye con pequeñas intermitencias. La fusilería no cesa un solo instante. La lucha ya está en todo su apogeo. Las ambulancias de la Cruz Roja comienzan unir y venir sin tregua ni descanso. Los caídos se cuentan ya por centenares. Las mujeres del pueblo preparan vendas, yodo y algodones. El hospital de sangre improvisado estalla en condiciones de atender a los que caen en la lucha. El trajín es enorme. Los lamentos de los heridos nos parten el corazón. Todas las mujeres rivalizan en curar y socorrer a los combatientes. reprèn la idea amb un segon article amb el mateix títol en el número 8 de la revista narcofeminista. En el número 10 escriu un article titulat La lucha en Barcelona. En el 11 publica un reportatge del Frente de Aragón i en el 12 fa una minibiografia de Teresa Claramunt, sempre firmant amb el seu pseudònim Quiralina. El seu compromís amb la revolució la va portar a visitar diversos fronts de guerra com a redactora de Tierra i Libertat i de Tiempos Nuevos, acompanyada en algunes d'eixes visites per Emma Goldman. Juanel, clar, també estava en el front, batallant en primera línia. Aurora, que només tenia 16 anys a l'esclatar la guerra, va participar en la resistència obrera fent diverses accions a Barcelona – una d'elles va ser la presa de la caserna de Sant Andreu. Posteriorment va estar com a infermera en l'Hospital Sant Pablo. Al mateix temps assistia a les classes del Casal de la Dona Treballadora, vinculat a Mujeres Libres, on era mestra Amparo Poc i Gascon. La revolució social va ser un temps verdaderament intens per a la militància llibertària de totes les edats. La idea de que altre món era possible – i estava creixent davant dels seus ulls. Gràcies a les seues accions, els omplia d'emoció i els animava a continuar en la lluita. Així ho evocava Aurora. Una cosa de gran ilusión de pensar yo de que se había hecho ya la revolución social, no solo en España, yo creo que creí que habíamos triunfado en el mundo entero. Escoltem els testimonis dels llibertaris de l'època, Antonio Zapata, Dolors Prat i Juan Romero. el 19 de julio, automáticamente hubo un cambio de sociedad, porque la mayor parte de capitalistas habían marchado y otros abandonaron, se huyeron y los obreros se tuvieron, que hacer cargo de la administración de los trabajos. Eh, entonces se nombró eh, por la noche CNT y UGT, hubo una asamblea en la Casa del Pueblo, casi no que pusimos como un casino que iban los ricos y como que habían desaparecido, pues hubo una reunión allí, se nombraron los comités de fábrica, consejos de empresa, cada trabajo suyo para que continuara y quedamos que emplearíamos todos los parados que habían, unos pocos a cada fábrica. Y así lo hicimos. Y así que es que de parados no había. Los ricos decían que sobraban 500 obreros y los obreros decían que, sobraban 5. Y cuando esos 5 desaparecieron, hubo trabajo para todo el mundo. La cosecha no estaba recogida y urgía recoger la cosecha, trillar, hacer todo esto y que se empezara a funcionar. El pueblo de Bembrilla un cierto día se acostó pobre y amaneció rico. Amaneció rico porque comió todo el pan que quiso, cuando antes no hacía más que pasar hambre casi todo el mundo dice que es utopía, no. Es la única cosa que podría salvar el mundo, la anarquía. Es lo más bonito que hay. Cada cual, trabajar todo el mundo, ni amos ni patrones. Y cada cual hacer lo que tiene en su cabeza. Es que todo el mundo tiene algo adentro. Pero en 1939 tot cambia. Arriba la derrota. Aurora, amb els vidriosos a de desbordar llàgrimes, en parla del dolor. La lucha ya se fue perdiendo ya la retirada. Hasta que se replegaron, ya fueron a la Seudurgel, ya se replegaron. Y ahí es cuando nos enteramos de que se perdía Barcelona. Y entonces estábamos ahí unos compañeros y mi padre telefoneó a Barcelona. Telefoneó a la casa Cenetefay y le contestó una voz, arriba España, viva Franco. Y es la única vez, no la única, pero en eso vi que a mi padre le salían, colgó así el teléfono y le saltaron dos lágrimas. Ya comprendí. Yo creo que aquel fue un momento muy emocionante para los que estábamos allí. Cuando acaba la Guerra Civil, Aurora, el seu germà la seva mare Lola i la iaia Micaela s'exilien novament a França. Van ser acollides, junt amb altres dones exiliades, a un poble de la frontera amb Catalunya, on l'alcalde socialista va permetre que s'instal·laren fins a l'ocupació alemanya. Juanel va creuar la frontera més tard i va ser tancat a un camp de concentració durant diverses setmanes. A l'eixir, la família al complet es retroba – i continuen el seu camí cap al nord-est de França, passant per diverses localitats i patint moltes dificultats econòmiques i rebuig social, fins que s'instal·len a Montpellier, on Aurora comença a treballar en la verema. Allí, Lola intervé en mítings de la CNT i continua escrivint, i Juanel és elegit secretari de la CNT, Moviment Llibertari de l'Exili, entre 1943 i 1945, quan dimiteix degut a les discrepàncies i lluites internes. Es materialitza l'escissió de la CNT. Aurora, en el plànol personal, s'enamora i té a la seva filla Violeta. Però igual que li passà a sa mare, el seu company i pare de la xiqueta, mort jove. En el plànol militant, Aurora fa d'enllaç clandestí, ocultant i entregant documents entre diferents contactes llibertaris. Més tard, la família es trasllada a Toulouse. Aurora va conèixer allí el llibertari asturià Ramon Álvarez Palomo, qui es convertiria en el seu company de vida. Ramon també venia d'una família d'ampla tradició anarquista, i era militant de la CNT des de la joventut. De fet, a més de la Guerra Civil, havia participat anteriorment de la insurrecció anarquista de 1933 i de la Revolució d'Astúries de 1934, junt amb el seu amic Bonaventura Durruti. Aurora i Ramon es van mudar a viure a París, on les oportunitats laborals eren majors. Ella s'empleà en tallers de confecció. Amb dos militaren activament en la CNT. De fet, una vegada consumada l'excisió de la Confederació, Ramon va ser elegit secretari general del sindicat entre 1945 i 1947. En 1946, Juanel és enviat a Espanya a realitzar una acció clandestina i és detingut i empresonat pel règim franquista durant set anys. Durant aquest temps, Aurora va fer algun viatge a Espanya per visitar el seu pare. Fruit d'aquesta estada en la presó és el llibre Noches sobre España, Siete años en las prisiones de Franco, que va publicar a l'Eixir amb vivències pròpies i testimonis d'altres companys. Amb els anys, Violeta, la primera filla d'Aurora, continua l'estela familiar i comença a militar en les joventuts llibertàries, realitzant també incursions a l'estat franquista. En els anys 50, Aurora va ser mare de nou. Junt amb Ramon tingueren a Dàlia i a Floreal. Aquest fet va fer que l'activa vida militant que Aurora estava portant des de l'inici de la guerra i en l'exili minvara temporalment. Pel que fa a Lola Iturbe, els anys d'exili estan en gran part dedicats a la lectura i l'escriptura. Col·labora en diferents revistes i periòdics llibertaris i, a més, en 1974 va publicar el llibre La mujer en la lucha social i la guerra civil d'Espanya. Ella explica i defensa així la motivació per escriure aquest llibre en el seu pròleg. Por el deseo de dar a conocer a unas mujeres que en las luchas obreras de España, impulsadas por los libertarios, tuvieron una participación unas veces heroica, otras brillante, pero siempre valiente y meritoria. Por otra parte, se ha escrito mucho y se escribe sobre las reinas, las aristócratas, los diversos títulos de nobleza, sobre las artistas de teatro o variedades y sobre las santas. Sobre las mujeres que ofrendaron lo mejor de ellas mismas para tratar de mejorar la condición humana, y en particular las obreras, se ha escrito poco. Y son ellas las más merecedoras de admiración y de afecto. Y las confundo en abrazo fraterno con las que sufrieron persecuciones, torturas y muerte en la Gran Conmoción de 1936 a 1939. Y, en fin, con todas las que dieron sus energías en el combate, en las colectividades, en todos los lugares de trabajo, en las guarderías de niños y que, de una forma u otra, contribuyeron a sostener la lucha contra la opresión del régimen del general Franco. Juanel, per la va part, va publicar en 1976 El movimiento clandestino en España, 1939-1949. i en 1975, amb la mort del dictador, Aurora Molina i Turbe i el seu company Ramon Álvarez se'n van a viure a Gijón, la localitat natal d'ell, on van muntar una llibreria anomenada Confederal Expolibro. A més, van participar en la reconstrucció de la CNT i amb el temps s'uniren a la corrent de la renombrada CGT. En 1979 són Lola i Juanel els que decideixen tornar a casa i s'instal·len a Barcelona. Però només cinc anys després, en 1984, Juanel mor als 83 anys i Lola es trasllada a viure a Gijón amb la seva filla, on va morir en 1990 amb 87 anys. Durant l'etapa final de la vida d'Aurora i Ramon, ja jubilats i amb el fill i les filles criades, tot el seu temps i energia va estar dedicat al sindicat anarquista. Ramon va morir en 2003 i, sobtadament, la filla major, Violeta, va faltar en 2012. El colp per Aurora va ser brutal. Aurora Molina i Turbe va morir en 2014 amb 91 anys sense superar mai la desil·lusió per la pèrdua de la guerra, però sent sempre un testimoni honest del que significa viure baix els principis llibertaris. fins així la història de la família Molina i Turbe. Intensa, compromesa, activa, sempre amb la militància llibertària per bandera, sempre prioritzant allò col·lectiu per damunt del benestar individual. A la vida de Lola, Juanel, Aurora, Elenio, Ramon, Violeta, va haver dificultats econòmiques, privació de llibertat, exilis, guerra, clandestinitat, però també suport mutu, amistat, conquestes socials, llibertat, cultura i utopia. Una utopia que en algunes ocasions van fer realitat. La seva lluita va ser valenta i mereix reconeixement. La seva vida va ser plena i mereix amor. Hem ballat quan surt el sol foscor, ni oblit ni perdó, desfallarem el son d'aquest món que està mig mort. per la família Molina i Turbe i per totes les persones que en algun moment han somiat i treballat per un món millor per a totis. Les gravacions amb els testimonis d'Aurora, Elenio i altres militants provenen d'entrevistes a Aurora i del documental Vivir l'utopia, dirigit per Juan Gamero en 1997. La frase d'apertura del capítol la diu Federico Arcos en el mateix documental. Donant veu a Lola Iturbe, heu sentit a L, i en el paper de Juanel, a Alexandre. Les, lectu les lectures dels textos les ha fet Andrea. Carlos, com sempre, a l'aparell tècnic, sincronitzant i muntant totes les veus i músiques. I jo, Rosella, a càrrec de la documentació històrica i la narració. Per aprendre més sobre la família Molina i Turbe, i en especial sobre el seu pensament polític, podeu llegir els llibres i articles que ens han deixat com a llegat, alguns dels quals ens han arribat gràcies a la tasca de recuperació de la memòria que fa Dàlia Álvarez Molina, filla d'Aurora i neta de Lola i Juanel. Si vos ha agradat aquest capítol, doneu-li amor i recomaneu-nos. Ens podeu sentir en Radio Malva els divendres a les 7 en la 104.9 de la FM o en la seva web. En iVox, e en Arxive, en podcast en k.org, en YouTube i, com a última incorporació, en Radio Clara, en la 104.4 de la FM, en horari indefinit, perquè com som tan poc professionals que cada un dels nostres capítols té una durada diferent, doncs ens han d'anar buscant lloc en la parrilla en funció del temps. I també ens podeu seguir en Instagram, que tenim el mur més asseat i ordenat de la contorna. Bueno, xurris, jo estic molt contenta perquè en aquest capítol han aparegut algunes de les nostres anarquistes preferides, Lucía, Emma, Amparo, que bueno, de fet pot ser alguna d'elles torne per al pròxim documental sonor de Senyores Anarquistes Mortes. Però bueno, deixem així la pista, no, no anem a avançar més. I bueno, de fet, el divendres que ve parlarem d'una altra d'aquestes senyores anarquistes mortes, en concret d'Amparo, Estarem en la Dàlia, l'equip complet de PA i el podcast. Divendres 27, Vamos. no? Divendres 27, xerrarem de l'Amparo, Grindel Green tocarà un concertet, us esperem en la Dàlia. I n'hi haurà enganxines. N'hi haurà pegatines del PA i el podcast, bueno, bueno, bueno, mm, Molt gran podeu, festa, eh? Mos podeu demanar inclús autògrafos i tot, o sea... Sí, Estarà sí. Espurnes Infoscors també, també, amb sorpreses. I recordem que l'ànima de Green Deal Green, que és Xema, és la persona que fa les sintonies Vamos. i que estarà ahí en directe donant tot. tot. Claro Xema, que sí. te queremos. <laughs> Xema, el millor. I, bueno, bueno, no podem marxar de, sense fer un fe de etarres. Vale. Eh, en el capítol anterior eh, sabeu que bueno, en la secció de Tinta de Narres Alexandre ens va recomanar la magnífica novel·la La mala costumbre, esperem que l'esteu llegint, però però, però se'ns va oblidar tancar la secció amb el mític... Milita i llegeix. Yeah, <laughs> yeah. Ara sí. Ah, vale, bueno, ha en directe. Vale, vale, vale. <laughs> vale, pues perfecte. I bueno, a mi no m'agradaria despedir-nos sense fer una menció especial a Marcel, que és una personeta que ens comenta en podcastenca.org, que ens fa moltíssima il·lusió. És que ens ha comentat tots els capítols. És que tots els capítols. Gràcies, Marcel. Marcel, si baixes a València, escriu-nos per Instagram eh, i te convidem a, a un esmorzar. O t'entrevistem. T'entrevistem. Oi, que bonico. Per més, Marcel, ha... Clar, escriviu-nos escriviu més. per favor, mos fa molta il·lu que mos escrigau cosetes. Inclús si és per insultar-nos, si a nosaltres mos fa sí, a nosaltres tot. igual, si, si jo vivo en l'altra punta, no? Si, I si és la mare d'algú que, que signa en Marcel, pues que ho diga. <laughs> clar. Super. I us esperem el, el pròxim capítol amb eh, anarquisme i habitatge. Quasi res per wow. diari. Ole! la Maria! Eh, pues ale! Ale, parella! Ale, adeu, adeu! Aneu a espai! bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye